Сура Иосиф. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Алиф лам ра. Тилька аятуль китабил мубин. Алиф лам ра. Это аяты Ясного Писания. Воистину, мы не спаслали его в виде Корана на арабском языке, чтобы вы могли понять его. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين Мы рассказываем тебе самые прекрасные повествования, внушая тебе в откровении этот Коран, хотя прежде ты был одним из тех, кто ничего не ведал об этом.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 Воистину, твой Господь знающий, мудрый. لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين Безусловно, Юсуф и его братья стали знамениями для тех, кто спрашивает. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين Вот они сказали, «Отец любит Юсуфа и его брата больше, чем нас, хотя нас целая группа. Воистину, наш отец пребывает в очевидном заблуждении». اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين Убейте Юсуфа или бросьте его в другой земле, тогда лицо вашего отца целиком будет обращено к вам, а после этого вы будете праведными людьми. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين Один из них сказал: "Не убивайте Юсуфа а бросьте его на дно колодца, если вы решили действовать. Один из караванов вытащит его». قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون Они сказали, «О, отец наш, почему ты не доверяешь нам Юсуфа? Воистину мы желаем ему добра». أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون Отпусти его завтра с нами. Пусть он насладится и поиграет, а мы будем оберегать его. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون Он сказал, «Мне грустно от того, что вы уведете его. Я боюсь, что волк растерзает его, когда вы оставите его без присмотра». قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون Они сказали, «Если волк растерзает его, тогда как нас целая группа, то мы действительно окажемся потерпевшими убыток». فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون Когда они увели его и бросили на дно колодца, мы внушили ему, ты непременно напомнишь им об этом поступке, когда они даже не узнают тебя. وجاءوا أباهم عشاء يبكون Вечером они вернулись к своему отцу с плачем. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين И сказали, «О, отец наш, мы соревновались, а Юсуфу оставили стеречь наши вещи, и волк съел его. Ты все равно не поверишь нам, хотя мы говорим правду». وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون Они показали лживую кровь на его рубашке, и он сказал, «О нет, это ваши души ввели вас в соблазн, и лучше проявить терпение.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 Они спрятали его, чтобы продать. Но Аллах ведал о том, что они совершали. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين Они, братья Юсуфа, продали его за ничтожную цену, всего за несколько дирхемов. Они невысоко оценили его. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون Тот житель Египта, который купил Юсуфа, сказал своей жене, «Относись к нему хорошо. Быть может, он принесет нам пользу, или же мы усыновим его». Так мы утвердили Юсуфа на земле и научили его толкованию снов. Аллах властен вершить свои дела, однако большинство людей не ведает об этом. ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين Когда Юсуф достиг зрелого возраста, мы даровали ему умение принимать решения и знания.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 Он сказал, «Упаси Аллах, ведь Он мой господин, обеспечивший мне прекрасную жизнь. Воистину, беззаконники не преуспеют». ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين Она возжелала его, и он возжелал бы ее, если бы не увидел знамения своего Господа. Так мы отвратили от него зло и мерзость. Воистину, он был из числа наших избранных или искренних рабов. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم Они бросились к двери, пытаясь опередить друг друга, и она порвала его рубаху со спины. У двери они встретили ее господина. Она сказала, как иначе можно покарать того, кто хотел причинить зло твоей жене, если не заточить его в темницу или не подвергнуть мучительным страданиям? قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين Он сказал, это она пыталась соблазнить меня. А свидетель из ее семьи сказал, если его рубаха разорвана спереди, то она говорит правду, а он один из тех, кто лжет. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين А если его рубаха разорвана со спины, то она лжет, а он один из тех, кто говорит правду. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم Увидев, что его рубаха разорвана со спины, он сказал, «Воистину, все это ваши женские козни». Воистину, ваши козни велики. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين Юсуф, забудь об этом. А ты проси прощения за свое прегрешение, ибо ты совершила грех. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين Женщины в городе стали говорить, жена знатного мужа пыталась соблазнить своего юного раба. Она страстно возлюбила его, и мы полагаем, что она впала в очевидное заблуждение. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم Когда она услышала про их хитрость, то пригласила их, велела приготовить им подушки, дала каждая по ножу и сказала «Выйди к ним». Когда они увидели его, то так превознесли его, что порезали ножами себе руки и сказали «Упаси Аллах». Да ведь это не человек, он никто иной, как благородный ангел. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين Она сказала, «Перед вами тот, из-за которого вы меня порицали. Я действительно пыталась его соблазнить, но он отказался. Но если он не выполнит мой приказ, то будет заточен в темницу и окажется в числе презренных». قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين Он сказал, «Господи, темница мне милее того, к чему меня призывают. Если ты не отвратишь от меня их козни, то я уступлю им и окажусь в числе невежд». فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم Господь ответил на его мольбу и отвратил от него их козни. Воистину, Он слышащий, знающий. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين Они увидели его доказательства, но после этого все равно решили заточить его на некоторое время. ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين Вместе с ним в темницу попали двое юношей.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 Нам не подобает поклоняться никому, кроме Аллаха. Такова милость Аллаха к нам и к человечеству, но большинство людей неблагодарны. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار О мои товарищи по темнице, множество различных богов лучше, или же Аллах единственный, могущественный. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدون ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون Помимо него вы поклоняетесь лишь именам, которые придумали вы и ваши отцы. Аллах не ниспослал о них никакого доказательства. Решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. это и есть правая вера, но большая часть людей не знает этого. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان О мои товарищи по темнице, один из вас будет разливать вино для своего господина, а другой будет распят, и птицы будут клевать с его головы. Дело, о котором вы спрашивали, уже предрешено. وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين Он попросил того, который, по его предположению, должен был спастись, напомни обо мне твоему господину». Но сатана побудил его позабыть напомнить это его господину, или сатана побудил Юсуфа забыть помянуть своего Господа, и он пробыл в темнице несколько лет. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ۖ يا ايها الملا افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون Царь сказал, «Я видел, как семь тощих коров пожирают семерых тучных, а также семь зеленых колосьев и семь высохших. О, знатные люди, разъясните мое видение, если вы умеете толковать сны». قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين Они сказали, это бессвязные сны. Мы не умеем толковать такие сновидения. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون Но тот из двух людей, который спасся, вдруг вспомнил его спустя много времени и сказал, «Я расскажу вам его толкование, только пошлите меня». يوسف أيها الصديق أفتنا أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون Он сказал, «О Юсуф, о правдивый муж, поведай нам о семи тучных коровах, которых пожирают семь тощих, а также о семи зеленых колосьях и семи высохших, чтобы я вернулся к людям. Быть может, они уразумеют». قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون Он сказал, «Семь лет подряд вы будете усердно сеять. То, что вы пожнете, оставляйте в колосьях, за исключением небольшого количества, которое вы будете есть». ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا الا قليلا مما تحصنون Затем наступят семь тяжелых лет, которые поедят то, что вы приготовите для них, кроме небольшого количества, которое вы сбережете. ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون Вслед за ними наступит год, когда люди получат обильные дожди и будут выжимать плоды. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم Царь сказал, приведите его ко мне. Когда к нему пришел посланец, он сказал, «Возвращайся к своему господину и спроси его, что стало с женщинами, которые порезали себе руки.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 Они ответили, упаси Аллах, мы не знаем о нем ничего плохого. Жена знатного мужа сказала, теперь истина прояснилась. Это я пыталась соблазнить его, а он один из тех, кто говорит правду. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين Я признаюсь в этом для того, чтобы он, мой муж, знал, что я не изменила ему в его отсутствие, и что Аллах не помогает козням изменников. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم Я не оправдываю себя, ведь душа человека повелевает зло, если только мой Господь не проявит к ней милосердие. Воистину, мой Господь прощающий, милосердный. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين Царь сказал, приведите его ко мне, я сделаю его своим приближенным. Побеседовав с ним, он сказал, сегодня при нас ты обрел положение и доверие. قال جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم Он сказал, назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я знающий хранитель. وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين Так мы наделили Юсуфа властью на земле. Он мог поселиться там, где желал. Мы одаряем своей милостью, кого пожелаем, и не теряем вознаграждения творящих добро. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون Воистину, вознаграждение в последней жизни лучше для тех, которые уверовали и были богобоязнены. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون Братья Юсуфа прибыли в Египет и явились к нему. Он узнал их, а они его не узнали. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين Снабдив их провизией, он сказал, «Привезите ко мне вашего брата по отцу. Разве вы не убедились, что я сполна наполняю меру и что я самый гостеприимный из хозяев?» فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون Если же вы не привезете его ко мне, то я не стану отмеривать вам, и тогда даже не приближайтесь ко мне. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون Они сказали, мы постараемся уговорить его отца, мы непременно сделаем это. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون Он велел своим слугам, положите их деньги во вьюки, чтобы они узнали о них, когда возвратятся к своим семьям. Быть может, они вернутся. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون Вернувшись к отцу, они сказали, «Отец наш, нам не будут больше отмеривать зерно. Отпусти с нами нашего брата, и мы получим свою меру. Воистину, мы будем оберегать его». قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين Он сказал, «Неужели я доверю его вам так, как доверил прежде его брата? Аллах охраняет лучше. Он милосерднейший из милосердных». ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير Когда они развязали свои вьюки, то обнаружили, что их деньги были возвращены им. Они сказали, «Отец наш, что еще можно пожелать? Нам вернули наши деньги. Мы обеспечим пропитанием нашей семьи, сбережем нашего брата и получим вдобавок верблюжий вьюг. Эта мера не будет обременительной». قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتاتونني به الا ان يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل Он сказал, «Я не отпущу его с вами, пока вы не поклянетесь Аллахом, что непременно вернетесь с ним, если только вы не попадете в окружение». Когда же они поклялись ему, он сказал, «Аллах является попечителем и хранителем того, что мы сказали». وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون Он сказал, «Сыновья мои, не входите через одни ворота, а войдите через разные ворота. Я ничем не смогу помочь вам вопреки воле Аллаха. Решение принимает только Аллах. На Него одного я уповаю, и пусть только на Него уповают уповающие». ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون Они вошли так, как им велел отец. Он ничем не мог помочь им вопреки воле Аллаха, но таким было желание души Якуба, которое он удовлетворил. Воистину он обладал знанием, поскольку мы научили его. Но большая часть людей не знает этого. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون Когда они вошли к Юсуфу, он прижал к себе своего брата и сказал, «Воистину, я твой брат. Пусть не печали тебя то, что они совершали». فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون Снабдив их провизией, он положил чашу в мешок своего брата, а затем глашатай закричал «О караванщики, вы воры!» قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون Повернувшись к ним лицом, они сказали, что вы потеряли? قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم Они сказали, мы потеряли чашу царя. Кто принесет ее, получит верблюжий вьюг. Я отвечаю за это. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين Они сказали, клянемся Аллахом, вы знаете, что мы не прибыли для того, чтобы распространять нечестие. Мы не являемся ворами. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين Они сказали, каким же будет возмездие ему, если вы лжете? قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين Они сказали, тот, в чем вьюг и она будет найдена, будет задержан в наказании.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 Юсуф утаил это в своей душе и не открылся им, а только подумал, ваше положение еще более отвратительно, и Аллаху лучше знать о том, что вы измышляете. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين Они сказали, «О повелитель, его отец многолетний старик, задержи вместо него кого-либо из нас. Мы видим, что ты один из творящих добро». قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون Он сказал, «Упаси нас, Аллах, задержать кого-нибудь вместо того, у которого мы нашли нашу вещь. Поступив так, мы стали бы одними из беззаконников».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 Я ни за что не покину этой страны, пока отец не разрешит мне, или пока Аллах не примет свое решение относительно меня. Воистину, он наилучший из судей». ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين Возвращайтесь к отцу и скажите, «Отец наш, твой сын украл. Мы свидетельствуем только о том, что знаем, и не ведаем о сокровенном». واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون Спроси жителей селения, в котором мы были, и караванщиков, с которыми мы вернулись. Воистину, мы говорим правду. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم Он сказал, «О нет, это ваши души ввели вас в соблазн, и лучше проявить терпение. Возможно, Аллах возвратит мне всех вместе. Воистину, Он знающий, мудрый. وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم Он отвернулся от них и сказал, как жаль Юсуфа. И его глаза покрылись бельмами от печали, которую он сдерживал. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين Они сказали, клянемся Аллахом, ты не перестанешь поминать Юсуфа, пока не ослабеешь или не умрешь. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون Он сказал, мои жалобы и печаль обращены только к Аллаху, и я узнаю от Аллаха то, чего вы не знаете. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون «О, сыновья мои, ступайте и разыщите Юсуфа и его брата, и не теряйте надежды на милость Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие».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 Воистину Аллах вознаграждает творящих добро. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون Он сказал, поняли ли вы, как вы поступили с Юсуфом и его братом, когда были невежественны? قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين Они сказали, неужели ты Юсуф? Он сказал, я Юсуф, а это мой брат. Аллах облагодетельствовал нас. Воистину, если кто богобоязен и терпелив, то ведь Аллах не теряет вознаграждение творящих добро. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين Они сказали, клянемся Аллахом, Аллах предпочел тебя нам, мы же были грешниками. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين Он сказал, Сегодня я не стану укорять вас, да простит вас Аллах, ибо Он милосерднейший из милосердных. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين Ступайте с моей рубахой и накиньте ее на лицо моего отца, и тогда он прозреет, а потом привезите ко мне всю свою семью. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون Как только караван покинул Египет, их отец сказал, «Воистину, я чувствую запах Юсуфа, если только вы не считаете меня выжившим из ума стариком». قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم Они сказали, «Клянемся Аллахом, ты пребываешь в своем старом заблуждении». فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون Когда же прибыл добрый вестник, накинул рубаху на его лицо, и тот прозрел, он сказал, «Разве я не говорил вам, что мне известно от Аллаха то, чего вы не знаете?» قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين Они сказали, «Отец наш, попроси прощения нашим грехам. Воистину мы были грешниками». قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم Он сказал, «Я попрошу моего Господа простить вас, ведь Он прощающий, милосердный». فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين Когда они вошли к Юсуфу, он прижал к себе родителей и сказал, «Входите в Египет без опаски, если этого пожелает Аллах».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 Он сказал, «Отец мой, это есть толкование моего давнего сна. Господь мой сделал его явью. Он облагодетельствовал меня, освободив из темницы, и привел вас из пустыни после того, как сатана посеял вражду между мною и моими братьями. Воистину мой Господь добр, кому пожелает. Воистину, Он знающий, мудрый». رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين Господи, Ты даровал мне власть и научил толковать сновидения. Творец небес и земли, Ты мой покровитель в этом мире и в последней жизни. Упокой меня мусульманином и присоедини меня к праведникам. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون Все это часть повествований о сокровенном, которые мы не спосылаем тебе в откровении. Ты не был с ними, когда они вместе принимали решения и строили козни. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين Большая часть людей не уверует, даже если ты страстно будешь желать этого. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين Ты не просишь у них вознаграждения за это, ведь это только напоминание для миров. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون Как же много на небесах и на земле знамений, мимо которых они проходят и отворачиваются. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون Неужели они не опасаются того, что покрывало наказание Аллаха окутает их, или что час настанет внезапно, когда они об этом и думать не будут? قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين Скажи, таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون До тебя мы направляли посланниками только мужей из селений, которым мы внушали откровения. Разве они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, которые жили до них? Воистину, обитель в последней жизни лучше для богобоязненных. Неужели они не разумеют? حتى إذا استيأس الرسل وظنوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين Когда же посланники приходили в отчаяние и полагали, что их отвергли, к ним приходила наша помощь, и спасались те, кого мы хотели спасти.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 Это не вымышленный рассказ, а подтверждение тому, что было до него, разъяснение всякой вещи, верное руководство и милость для верующих людей.